لكم ينصركم فرجا أمن يمشي فرجا على صراط مستقيم أراكم السمع والأبصار والأفئدة يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ngantos zaman kanjur Nabi, nantos kiamat. Sing jeneng wong kafir niku nek ngadepi utusan mesti ra percaya. Wong saiki kafir kafir nek ngadepi wong Islam ya ra seneng. dengan tidak akan Al-Quran. Walakad kazzakal ladina min qablihim. Demi sayat ini, teman jomboro hake, aladina masokong kafir min qablihim, kang sangkin sadurunge ufar mertah. wong wong wong kafir sak durunge ukar Mekah kaya kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, sak terusnya Niku nak karo utusan, gak percaya. Kecil pura percaya. Dua nang tang nang tang. Nabi no ditang tang. Nek kue isi ngomong kaya ngono. Tak berdemi siramu. Kau menapi lut. Lut, nek kue isi keker. Nasir kata eh. Tak usir. Tak usir. ora usah no negaraku ditantang tantangan kecoba hmm. goro ake nantang nantang nah akhirnya dia pakai pada anak ngomong kaya apa ana apa engkarku Allah dunya Mulai bumi Iki แห่งการเสกีนักชัดตุ้มภาษากุเช่นจงบรนาอุตุสันอุตุสันกุชาติรมตะองก่อนยามไปอาเกลพบเนเรกกาจะมาโลกสันดุเนาะมลายภูมิลังเอชาอิสินิกิกาเวนากู gawe Gusti Allah gawe naku Kamsu fi mana kipiha wakulu mir rizki kwe kena belasyak bumi kainaku. Pangano rizki seng tak gawe. Rupa sama bumi kesiramu dan wakulu mir rizki mangano. Tapi syukurah yang ingin. Nek ditakoni, orang kafir itu nek ditakoni. apa yang apa, nek ditakoni sehingga bumi langit itu sopoh. jawabnya layaku lun Allah, kusi Allah. Orang wani segai aku orang wani. Nanti berpang, yang wani ngaku pengeran, itu macam wantan ngomong segala duri berpang, macam wantan. Ngisi-ngisi ini. -ngisi Dorawani. Tapi, tetap orang percaya lan doro hati. Akhirnya itu ditumpes. Penumpesannya kusi Allah ingin orang kafe jika model-model. Kau menabi nosak jiragat dingengengno ming petang puluh sujud. Adab yang disimpan akhirnya gini tahun no. Banjir panjang. Sampai panjang ke banjir panjang. Sak dunia. Kudus pingin ane banjir, namun sanggon-sanggon, ngotong wajah Kula pada ngelayat bahasa hal, kapondot rumin, mobil, tutup ngembas, rakwani melaku, banjir. Hmm, juga sayang ke sekon di banyu mau lan saiki banyu ne rendi saiki banyu mau lu semua mau rendi ya, manusia ora iso nampung Wama antum lahu bihoji ini Ono banyu semua agai Dora iso nampung lama golek wis nganti asat banyu. Wong butuh banyu sing bersih perlu tuku, nggak nak duit. Hmm. Ini Murai kusi Allah, nalika ngejopi banyu, ora usah tuku. Keluwihin manusane nganti raiso nangkung. wa antum lahu bi khazini ora iso nampung Mulanya bacanya sat Gulek banyu kangelan Kekuasaannya Allah kaya murni Nami wong kafe dora percaya Tumpes banjir bandang kaumnya Nabi Hujjah sebut kaum Mu'ad. Lupusannya angin lusus. Sab'alaya limwasamani yata ayam. Pitung bengi walung dino angin lusus. Manusia goblembung utangnya tiga bal-balan angin. melambung watane mabur ngati tetep dhuwur mengko nek wis tok daerah sing ora ana angine tiba ngono tiba kalbalan angin saka alayalin pitung bengi watamane ta ayam bolong Engkau sing kaumnya Nabi Soleh. Disebut kaum Samud atau kaum Ad kedua. Tumpesannya. Lindu. Bumi dikunjang. Kemburannya mereka cipil. Pak Ahodat Rumus sak dunya jutaan manusia dihanyut dingangana wong petan ewu seng islam Seng islam ora katut niki namine ikhlak bahasa rapi ikhlak cara jawa penuh besar Kula sampun wong sawang sel nerangake nek ikhlak penuh besar. Itu khusus orang kafir. Orang Islam mesti selamat. Jangan Nabi Hud. Orang kafir juga berbaran angin dengan ah, orang Islam biasa. Melaku-melaku biasa, tertulian biasa, tertukan biasa, sebuah Islam. Mereka elak, penuh besar. dewe karo musibah nek musibah ngenani wong Islam dan wong kafir wong Islam ya kena wong kafir ya kena niku musibah kata banjir dengan aneh namine buatan elek tapi musibah Ça va avant Islam, il y a un nom. Ça va avant Kafir, il y a un nom. أكبت ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير نكان دور قوم إسلام نعمل مصيبة أنا إيكي كابوني قوم كافر فكيف كان نكير نعمل إسلام فنوم بسلام ayat cahaya pun merengetake karo kita para manusia wong-wong kafir kok nganti rak percaya nengene kusi Allah rak percaya anane dina kiamat lan liyane awalam ya apa cah ngerti apa dorak ngincang-ngincang opo jura delak delok ilaih pari marang mano Gusti Allah gawe manuk macam-macam. Ana sing jenengane manuk ulung, manuk gagak, manuk blekok. Sing cilik-cilik kempret, manuk kijo, manuk gelatek, macam-macam. Alam yarau. Kelumatan nanti tak ora. Kurak dungak jangak tak ora. Mano-mano kau kehumbang ono yang dulu dari manusia. Nengawang-awang. Sopra ten hari jepil berake sewiwine. Wayak bib langing kokake. Sewiwine tingak no di jepil berake. si inggop teh. Manuk no awang-awang, mabur. Moga ake sewiwi, di jebeber ke, si inggop ke. Ora tiba. Ora kudu dipikir ta orang. ما يمسكهن ora الرحمن الرحمن الرحمن إلا الرحمن كتب كشي الله سين سيبات رحمن كشي الله سين عاطب Nek manusia mikir, berganya dia bisa jebebel ngikut. Lamana ulung ora jebebel, ora ngikut. Ngalang, ya gak manuk ulung ngalam senengane ora usah dipepet ora tiba sapa sing nguasake pipi kerta ora jadi pangeran liwat jawa Quran kangge umat Muhammad pun cukup lengkerengatake Mulanya beijing kan dina maksar, dina kiamat. noro-oro maksar besok bisu wong esan kang wong kafir di bisu wong kafir ngomong ngomong lo jebul kok tenang ono dina kiamat kumpul kena raja masar iki sapa temenan wong kafir yo ngomong ngomong ngono wong esan sing ora ngantuk Jangan Sing ngantuk, sing ngantuk ora iso jawab. Sing ora ngantuk jawab lha nek kok wis dicengal. Diterang no kuya bali nek masjid menara sing ya ro. Gak mepi, kira aku rakyat, kira aku ngantuk, kira-kira, kira-kira, kira-kira, kira Jangan-jangan dina kiamat itu antaranya orang Islam dan orang kafir ngomong-ngomong. Nah, orang Islam diwat pengajian, diwat jauh-jauh Qur'an, jauh tafsir, sakit makhluk ini. Inna huru satu menegosi Allah dikulisya entelawan sekehe perkorot basirun udatkan meharsok. Allah kersa. Apa wae sing gedhe sing cilik sing delek sing ketok lan ape dipersani Gusti Allah. Madara sing dibuat nolong kafir itu sengaja nolakan Ayo. Bahasa Quran. dipunang lesengur. Bahasa Qur'an ku basangi ngibarat. Kula nerangke wong sarwangsut. Bahasa ngibarat iku disesuaikake karo sing nangka. Sing nangka Qur'an ku manusia. Manusia ku nak ngomong macem-macem. Kadang ceto, kadang piringan, katan pinggiran. Katan ora ceto. Mulane ayat iki mangke eh, nerangno kaya omongane manusia nek wis ngomong biasa. Wong kafir kafir kok masih gak percaya karo Gusti Allah. Padahal kekuasaannya Allah luar biasa. Rezeki no, tanpa tinggal bumi sak cukup pe gawe omah sak kersane kok ora percaya karo Gusti Allah padahal Gusti Allah sing nyitahake ayat tanda itu balane sapa tani dulu bola sapa wani-wani karo Gusti Allah ku balane sapa amman hadzal ladzi suwajun jullakum Aman utawi sapa ta wong iki alladhi huwa kang sae manjunjun iku bala lakun kaciwe sira kabeh bala yang surukum kan wani nulungi sapa bala-bala ing sira kabeh min juni rahman sangking sanate Gusti Allah Nek daerah gelem bola Allah, malah musai gesi Allah. Nek itu jadi gak bola sopo, sing dicukno. Ora ono, malaikat itu nek karo gesi Allah ora wani. Dicerita akan malaikat Israfil termasuk malaikat sing ageng. Ceritane, malaikat Jibril itu gedenya karo bumi gede malaikat Jibril sewiwine 600 malaikat Jibril Niku jajaki gedenya malaikat Israfil Matur setahun itu rakyat tegak kantem dan irung tutup jantungnya malaikat Israfil, tutup hidungnya malaikat Israfil. Malaikat Jibril gedenya semuanya. Bayangin, gedenya malaikat Israfil itu sepiro. Diceritakan malaikat Israfil yang tanpa panggilan saling kusti. Nek nuju nombong. wahyu nopo pangeran suci saking Gusti Allah. Mingkus kayang trek. Gedene semono itu nek nopo pangeran suci kayang trek. Sampo wetine. Mulane nek gone Quran iki ayate nerangake wong kafir do mlutu-mlutu terus bolane sapa iki? sing barangi sapa cara jiwa kudus sing bijutna sapa anak ah, kula jenengan wong islam ora wani musai musai gusti allah tuh pasti mulane mendekat ring Allah sing tenangan lumbung langkung ulang poso dikire kita awas mulang dikire la ilaha illallah ora ana pangeran kang hak disembah kecuali Allah ora ana makhluk sing wujud hakiki ku wujud sing temenan iku namung Gusti Allah Mulanya ajaran Al-Mutareka. Nek maca la ilaha illallah Hati ini ngerengket Maknanya La maujuda Illallah Ora-ora Sing wujud asli Wujud tenangan Kejaba Allah Lianya kejaba Allah niku Wujudnya wujud jahit Wujud menang Nek kejaba Allah wujud wajib wajib wujud liane kusi Allah jadi dina si urib besari wisra ono ini ku hanu akan mulane kandung ngebelake akidah Abdullah bin Abbas ngendika Ida amsaita Fala tanta di wa ida asbahta fala tantadiril masa nak nuju sore aja mikir situasi nesa esu nak nuju esu aja mikir keadaan sore ini bahasa Banjur ngiyake-ngiyake aki. Kase tak gampang mikir. Engkau sore sing tak pangan apa. Mikir gak mau. Engkau sore sing mangan ku ijit tak mati. Mikir sing mu'min ini lho, aja mikir panganan ini. sore sangkan pula mikir tersih apa. Ini sing dipikir. Anak durung karawan isih ayat tata-tata iya pisane iso khusnul khatimah niku mulane ngata-ngata ke zikir la ilaha illallah Anjir ana wangi, wangi jeone, rizki pasti. Kulang betul matur insyaallah. Angger wong iki ora. Sing ana-ana panganane mesti ana. Hmm. Sebab Gusti Allah wis nyediani. Kadang-kadang sampean liwat ning ngene dalan nyeti sawah. Sawah pirang-pirang. Lho ibu, sampean pikir sing mangan ora sing disawah. Hmm. Sing disawah ku ning ngakoni menonton. Kadang-kadang ceng mangan itu pulau. Jarangnya pilih-pilih diri saya. Diri hmm. saya. Berkatnya saya disiapno. Jadi salah semuanya kadang-kadang ceng mangan pulau sak keluarga. Ini hmm. yakin nih. Hmm. Toko kain semuanya kain. Saya nganggur, duduk saya di toko. kadang-kadang jenengan sing ngangge. Bisa mantikin. Silakan silakan cengje cerak pirang-pirang. Ini ku bosen buat silakannya lupa cerak. Malah cengje cerak super. Tapi cengje cerak super. Gitu kok negara silakan. Silakannya kan lupa cerak. Kalau bosen ngenyek. Mana Ah, eh, padahal terkait dewe, ya cuku-cuku dewe, sampan, sampan betina ada numpak truk. Menyak, silakan numpak truk, malah hmm. ngerti. Padahal sengsi. Mulanya, urib nantunya ku mata ulhurur. Senang tapi nipu, tipuan. Hmm. Mulanya ayat ini penting. utusan. utusan, Allah. ngomong Muhammad. kiamat, wujud. percaya. langit. alaina คนคาเฟ่จนโลโซโลโซเจอนานตังนานตังอุตุสังนานตังอุตุสังพอเจอการนานตังคือสีอัลลอฮ์ตาแต่ตาแต่ได้งอมงมุฮัมมัดในอมงามุจินาเกียมัดกับที่วิจิตอาผู้รับประทายตัวเองถึงตายน่ารังเกอันที่อะไรนะมินัสซามะรังเกตถึงตายน่าตัดยาสกูมุลกุรินานตังนั้น bangsanya aku jahat, walet bin Mughir, aku tidak ngomong, nyelekit, nyelekit. Hmm. Nah, kata kancan, kancan Nabi di aturi darab orang sekapan bersangkan juga ake ngawon. Kancan Nabi, ojo, wong gerak ngerti kok wong kapal-kapal. Hmm. Itu kok di juga kancan Nabi, terus wadas kake wong kake entek hmm. tapi kanji nabi ora kerso merupakan nabi jago nabi jago sage dosa Allah wa maka nallahu liu azibahum wa antafihim Muhammad Allah ora bakal nuntes wong kafir mergo kuwe nak tengah-tengahane wong kafir. Kau nak tak tumbes, kue kacet. Wa maka nallahu liu azibahum wa antafihim. Ini kafiruna illa dihulur. Ini ki innafi. Maknanya orang. Idil kafiruna orang sapa wong kafir illa fi ghururin kejaba ing dalem tipuan. Wong kafir itu do ketipu kabeh. Ditipu karo setan. Setan iblis kuna nipu adik. Wong guru tarekat. Jahan bin Safran. nganti ana paham sing disebut saham jahmiyah niku pelopore namine jahm bin safwan niku ngibadah ning kamar ora metu-metu kejaba nek kodil hajat petang puluh dino petang puluh bengi iku ana anake bisa Jadi e iblis padahal jahan termasuk guru toreko orang termo ahli toreko tapi guru toreko ngamar petang puluh dina petang puluh bengi nibatnya sholat birikan kosong barang dina petang puluh bengi iblis melebu kamar macak wong tua Древо перед глазами скрываша. Гаханданапа Акурене Aku Аку Араб. Ngancari seliramu. Seliramu ini lagi badar, wis cukup. Wis kelubian. Mereka lagi badar, wis wis kaluwihan aku arep padha seliramu cidaiki saat iki kanggo seliramu maksiat wis kena ora apa-apa arep mbah sebabe ngibadahmu wis kaluwihan Jangan aku bisa kacet gitu. Esok reka wetan tak. Hmm, Jangan bin sopan. Dituturi tangga-tangganya itu maduan nih. jahat. Eh? Wong iku priyai, ahli sore kok makan wong udon. Iki kanggo aku wis kena. Apa iso? Dek kene pangeran moro. Ngono kok ngono wong pangeran kok dewa. Iku Iki. Iki jati E -e Anak sing Abdul Qadir Al-Jilani digodoh karo iblis padha Syekh Abdul Qadir selamat. Iqsa, ya la'i, lihat, gendo. Iblis dianggap gendo. Kak wangi, iblis karo Abdul Qadir Al-Jilani. Iqsa, ya la'i, hei, lihat, gendo. Ini. sing diparingi selamat. Apa sebabnya? Belum marah si Abdul Qadir Jilani, Iblis. Ya Abdul Qadir, ana Rabbuka, lakot akak lakal muharramat. Eh, Abdul Qadir, aku rene, rak ngandani seliramu. aku pangeranmu mulai saat iki seliramu tak olehi lakoni kekaraman-kekaraman kena kandu khusus seliramu kalau dikerta irsak ya latin minggat tentu melayu dan ini itu yang diparingi selamat hmm. awalannya kita selalu nyenyuwun dateng Allah muka-muka selamat saking godaan setan dipompasi di dipungkasi diparingi husnul khatimah Itu jenengan kan? selamat nyelamat ke akidah iman ayat tanda ipun dicedak ke mana amman hada atau utai sapa kawang iki aladi yar guru kon kang rijani sapa man ing sira kabeh amsaka lamun neker maka sapa kusi Allah ridhoku ing rijine nek kusi Allah neker rijine ora bisa nurunake ora hujan nganti pitung taun sing bakal iris iki sapa hujan pitung tahun zaman Nabi Yusuf wong-wong hmm. kekekeh ra mekakak zaman kanjen Nabi lagi tahu dan ono wong kafir kekeh ra mekakak wong kafir pun jane ngerti ora udan suwi mana itu kepalanya wong kafir Abu Sofyan tapi akhirnya Abu Sofyan masuk Islam. Kongkongan, mereka kali Nabi diusir karena Mekah neng Madinah. Antara Madinah Mekah, Aduhnya petang atas walung puluh kilometer. Abu Sofyan ngerti, Mekah orang udah nanti tahunan. wong kabeh diutus ring Madinah kos pokoke kuwe kudu sowan ring ngene Muhammad gelem ra gelem dak kongkon iki ra bakal ana ujian wonten apa sampeyan gawe kemurahan Muhammad nyuwun kan Dungo, nyuwun ujian Tidak bakal udang nek Muhammad sing jaluk. Hmm. Niku aku jahal ngerti. Hmm. Ora bakal ana udan nek Muhammad sing jaluk. No. Kote kesalahan dhewe Musa Muhammad itu. Hmm. Akhirnya, sholat. Mereka sholat yang anggap munduk-munduk dengan. Yoki Sayyidin Abu Sufyan Matur jenengan Mugi jenengan tersenyum Datang Allah Hujan Tengah daerah Mekah Ya Maka nak mana Maka kita ke iman Suwon kita ngasih Mengajar Nabi ini ku rahmatan lil alamin Kalau orang kafir ya sahakinan Langsung hujan Abu Sufyan nanggap, hmm, nak Muhammad itu mandi. Tapi itu ada iman. Sebab turun endok hidayah. Hmm. Mulanya dalam al Quran? Amman hadal lahi yarjukukum in amsakarizbo. Nak kusya Allah ngekerriki. Sapa? Segisa awet rizki. Orang-orang. Kalaju balik ke dulu, rong sapa wong kafir. Ini utuhin yang dalam sombongnya. Wanuku dan lain menghindar rahmatnya Allah. Utuhin, sombong, angkat. Nukurin, menghindar sapa rahmatnya Allah. Tetap wong kafir. Diterusake, dikenalake di akhirat. besok namanya dina kiamat namanya ladang maksar orang islam dia bunga rumah orang kafir dia susah ini digambar ke bahwa sama mantur Al-Quran di kalam ibarat kalam ibarat itu diserahkan karena saya nampak saya nampak Al-Quran manusia manusia itu nak ngomong kadang cetok lucu, neng kadang-kadang kisah orang cetok. Besok nongane dino kiamat. Wong Islam Islam ki nek mlaku sing digo mlaku sikile. Mlaku biasa kadang ana sing melayu, kadang ana sing mlaku cepet. Sing wong kafir sing digo sikil rai le. Amun kali iki ampun keliru praupan raine singgo raku ora usah mbok kanen ala burek kabeh sel genah lho lho maca dita sengkatan uang ya ora percaya masa rai singgo raku masa iso raku ra sikil Oh, ngaji Quran curung tenang Melaku sing dulu melaku dulu mesti sikil. Namanya surat Anur Jus Walilah. Kami hubungan yang si ala batnihi. Ono kewan sing melaku sing dulu melaku petengi. Ya tadi bisa nanya pun tahu ngerti nangin merakil mikir ayatnya. Kami hubungan yang si ala batnihi. Sejati ko melakus, wastane, kulek goten, opai ku pulau, sateng. Sateng ku sejati ko melakus, wastane, kulek goten, hati liki lah, misal. Mulanya nak nanti, sateng, siti liki, kulek, apa goten, no. Quran yang penonton, amin, hukman yang si halah, bok ni. Amin, hukman yang si halah, ini jelai <clears throat> ini. Anak sejati ko melakus, si jelai bawahnya Musa, Peter, ya, tiga itu. Kami dulu menyangsi ala arda. Ada sing sikil bapak, pedus, kebul, jaran. Ada sing sikil pirang-pirang nanti sekembang dari nasi ngitung. Oke kulitin, ayo nangke gulat lukin, nangke sikil sama ngitung, untuk terus rake kula catetane tak waca nonton penajian si ile lucing iku ono mung tak menono keterangan sangking pak anu baca lucing piro sipile Nah, ini tuh utamanya tidak dikerangkan ini. Apa? Sikir kemati aku sanggul yang melakukan kangelan. Bukan. tanggal sebab sehingga Gusti Allah. Sikile ora tak katakan itu. Enggak tadi kudu ana sampean cekel, pelajari. Engko kekuasaane Allah kaya ngono iku. Mulane nek kaya dicerangake, apa ngang yang siwi apa to, kain wong kang mlaku sapa wong ngasut ala wajihi ing atase raine ngasut raine sing dienggo ngesap apa ngasut mungkin kan nungkep biasane maknane wong sing durung ngaku raine Aja iku luwe sepi sudo, ini gambar aja lo kabeh, aman yang di apa wong kang mlaku sapa wong sawi yang kale cedek sikil loro siji aku ala sirotin mustaqim ngatai jalan kang lurus wong-wong sing mlaku nganggo raine ngesok apa itu sing apik apa wong-wong sing mlaku biasa sing raine dikasutake gambarke wong kabeh sing baku nganggo sikil loro cecek gambarke wong Islam padha karo wong Islam karo wong kabeh ku padha ta ora jawab ora padha Mana itu nak mana Quran diwajib apa nanya si mukit dan Allah masih ada amman yamsi sawiyan ala siratim mustaqim kanjeng nabi kidawi konjawa kulu waladi ansyakum keterangannya menjang-menjang ini kulu waladi ansyakum bismillahirrahmanirrahim Allahumma ala zikrika wa syukrika khusnika tatik اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة